Chunka KAH capítulo. Taitacha mamachakunapa trampi yachachikuyimanta. Munanim waujipanikuna, kaikuna yachanaykichikta. Ñawpaj abulunchikunaqa llapallankun puyupa llantuyninpi inaspam hinaspam llapallanku pukalamar huchanta. Chainapim Chaynapim mantakama llapallanku bautizas karjaku, puyuan hinaspal lamar huchawan. Yachachiwananchikpaqmi llapallanku hukrikchak hukrikchaq Hukrikchak Hukrikchaq yakullatataqmi paikunaja tomar Chay akuqa jajamanta lluqsimuqmi. Chay qaqajariki pa'ikunawan paikunawan Christum. Kristum. paikunamantam paykunamantam achka mana agradarhachu Diosta. Chaymi wañuruspanku porumpi qiparurqaku. Chaykunaha susedikurga, ñuqanchikpaq huk ejemplo hina kananpaqmi. Chaynapi paikunapa mana allin munapayasqanta hina ñuqanchikpas mana munapayananchikpaq. Chaynaqa wakinkuna hinaha, amaya Taita Chakunataha. Biblia mnin. Runakunam tiaikuspanko mikurjako. Tomarjako hinaspa mahatarispanko aichankuta kusichirjako. Nispa. Wakinkuna huchapakusqanpi hinaha, amaya huchapakusunchikchu. Chaynapin paikunamanta huk punchaullapi wañururhaku, iskaychunka kimsayo kimsayo waranja runakuna. señor tapas piñachisuncho, Israelpa mirainimpa wakinnin Hinaha. Paikunamanta wañururqaku culebrakunapa kachusqan. Wakinkunapa hinaha hinaqa amataqya Dios Diospa kuntrampeja angel paykunataqa wañuchiq ángel wañurachirqa. Tukuy chaykunam abuelonchikunata sucederja... ejemplopaq. Hinaptinmi Dios qillqachirqa qipa tiempokunapi yuyarichiwananchikpaq. Chaynaqa pipas qaqaina sayasqanpaq hapikuqa cuidakuchunya wichiykunanmanta. Tentasqa kasqaykichikqa manam maschu wakinkunapa mantaja. Ichaga Dios mi a kasqanraykum mana munangachu, mana aguantay atinaykichikama tentasqa kanaykichiktaqa. Dios muptinqa Diosmi vencenaykichikpaq kaqta kichik, chaynapi aguantanaykichikpaq. Chaynaqa hay wauhe Panilyaikuna. Amaya adoraychikchu Ya mamachakunataqa. Yachayniyuq grunakuna kaptikichikmi, kichik. Dios pa bendición ninta Diospa pan chikmi, Santa Sinapi basumanta tomaspa, llapa tumaqkunawan hukllawakunchik, Cristupa raiko. Tantata mikunanchikpaq partispaqa, llapayan mikuqkunawanmi hukllawakunchik, Cristupa cuerpunrayku. Tantataha chullallam, ñuqanchikqa achkallaña kaspapas huk cuerpullam kanchik, Llapayanchik huk raiko. raiko. Hawaichik Israel kasta runakunapa rurasqanta. dios Diosman Ofresisha aicha mikuhkunaha, huklawasham kanku altarpa Ningwan. imani imani Taitacha mamachaman ofrecisqa aichaha, wakin aychawan igualyam. Chay taitacha Mamachaja, manam imapahpas balinchu. Dios pancoja, demonio animalta pagme demoniokunapaqmi canco, manam Dios paqchu. Chaynaqa manam munanichu, demoniokunawan Señor tu Manta paja, manam demoniokunapa basunmantaqa tumachuanchikchu. demonio kunapa mikunanmanta manta mantaja mi mikuajchikchu. Señor tacho piñachisum, PAIMANTA aswan kalpayo chukanji, Libri kaspa kuyanakunanchikmanta. MI tukuy ima munasqaytaqa. Ichaqa manam LIUCHU allin. Manam lliwchu allin NINCHIKPA Tukuy munasqaytam rurayman, ichaqa manam lliwchu espiritupi kunapa Wakinkunapa ninta maskananchik, manam kikillanchikpa allinninchiktachu. Plazapir antipaj yami liutayami conciencia concienciaraiko ama imatapas tapuspa. Señor pam pachaja, paipatahmi kai pachapi tukui ima kallajpas. Sichu Dios mana kumbida subtikichikha, liu servisus tayami kuichik ama imatapas concienciaikichikraiko tapuspa. Sichu pipas nisunkichik. Kaya ichaja. Taitachakunaman ofreces hamkarja nispa. Hinaptinqa amayami willakus conciencia hinaspa raiko... Rimachkaneja... hukpa mantam... manam hamkunapamantachu. Ichapas hukaqnin tapukunman. Imanasqataq libri kayniytaqa, Hukrunaja conciencia conciencia raikoja... graciaste a Diosman y mikuptiyqa, y ta rimanmanku y y mikusqaymantaqa? Nispa. papas papas, papas, huk papas, papas, papas raichik Dios onrasha kanamba. Amaya judio kunatapas neta mana kunatapas pi Diospi kunatapas. y liapayankutam agradaita munani liupi. Mana maskani Kikipa alliniytachu aswanqa wakinkunapatam, chaynapi sallpasqa kanankupaq.